տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր անդրադառնալու ենք Ռուսաստանի հայ համայնքին, հայկական դպրոցների հայապահպանության խնդիրներին, որոնք Ռուսաստանի գաղթօջախներում տարբեր կերպ են դրսևորվում։ Հոյդա Մոսկվայի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Ներսես Ներսեսյանի հետ անդրադարձել ենք տարբեր տարիների ընթացքում Ռուսաստանում ձևավորված հայ գաղթօջախների նմանություններին, տարբերություններին ու առանձնահատկություններին։ Հետաքրքիր է ռուսահայ համայնքների առանձնահատկությունները։ Օրինակ շատ գաղթօջախներին երբ անդրադառնում ենք, ասում են, որ կա այսպես տարաբաժանում առանձնահատկություններում հին եւ նոր։ Ռուսաստանում ինչպիսին է հայ համայնքը։ Ռուսաստանում հայ գաղթօջախների թեման շատ անկերկուն թեմա է, որը հնարավոր չի մի հարցազրույցի ընթացքում ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում ես փորձեմ հակիրճ բանաձևել այն ինչ որ ունենք Ռուսաստանում հայ համայնքը բազմաշերտ է եւ այդ շերտավորումը նաեւ կախված է հայ համայնքի ձևավորման գործընթացից, պատմությունից, ինչպես գիտեք, առաջին համայնքները ձևավորվել են դեռևս 1300, այնուհետև 1600-ական թվականներին շատ մեծ արտագաղթ դեպի Ռուսաստան տեղի ունեցավ նաև ռուս-պարսկական, ռուս-թուրքական պատերազմներից հետո, առաջին համաշխարհայինից հետո հսկայական թվով հայեր արտագաղթեցին տարբեր գաղթօջախներ Ռուսաստանի եւ խորթայնացումից հետո։ Այնուհետև մեծ արտագաղթը տեղ ունեցել նաև Սումգայիթից եւ Բաքվից հետո Արցախյան պատերազմից հետո առաջին պատերազմի, այսինքն Հայաստանի անկախությունից հետո հաջորդ արտագաղթը եղավ արդեն 2000-ականների սկզբին, 2008 թվականից հետո եւ նաեւ հիմա տեղի ունենում նոր этап կարելի է այսպես անվանել ինչի ես ամենը ներկայացրեցի ամեն մի շրջանը արտագաղթի իր հետ Ռուսաստանա տարել իր ուրույն մշակույթը մտածելակերպը որպես համայնք առանձնահատկությունները իրենց որպես խումբ եւ որպես տեսակ իրենց նաեւ բնավորության ուրույն գծերը։ Եվ այսպիսով մենք Ռուսաստանում ունենք բազմաշերտ հայ համայնք, որտեղ սկսած համշենահայերից, որոնք ունեն շատ մեծ տարբերություն ընդհանուր մեր պատկերացրած հայության համեմատ, վերջացրած Վրաստանի հայեր, Ջավախքի հայեր, ես առանձնացնում եմ Վրաստանի հայերից, Ջավախքի հայերը, որտեղ այնտեղ ավելի հայկականությունը շատ ավելի պահպանված էր։ Նախիջևանի հայերը, որոնք ձևավորեցին նոր Նախիջևանի շրջանը, Արմավիրի շրջանում, Կուբանի տարածաշրջանում, Կրասնոդար, Արմավիր, Սոչի եւ այլն, Ատլերտ ու Աբսե շրջանում ունենք շատ հոծ զանգված եւ Մոսկվայում եւ մեր մոսկովյան մոսկվ քաղաքներում, այդ բոլորը խիստ տարբեր են։ Եվ հետ սրանով է պայմանավորված նաև հայ համայնքի բազմազանությունը։ Բայց բոլորին կապում է մի շատ կարևոր բան՝ հայոց լեզուն։ Հայոց լեզուն եւ հայի ինքնությունը։ Եվ դրանով մենք կարծես թե ունենք ընդհանուր հայկական մեծ գաղթօջախ Ռուսաստանում, որը տարբեր հաշվարկներով 2-ից մինչև 3 միլիոն, իսկ նաև հայկական ծագում ունեցող անձանց թիվը հասնում է նույնիսկ կրկնակի ավել, մինչև 6 միլիոնի։ Ռոստովում էլ գտնվելու ժամանակ հետաքրքրեցին հայեր, ովքեր Արևմտյան Հայաստանից էին արտագաղթել կամ Նախիջևանից էին։ Բարբարը պահպանել էին։ Շատ անչափ ողքեվորիչ էր։ Կան հայեր, ովքեր իրենց հին բարբարները, մշակույթը ինչ որ նիստուկած պահպանել են։ Օրինակի համար իրենց մշակույթը, խոսույթը եւ նաեւ ավանդույթները պահպանել են համշենահայերը, որոնք ավելի շատ Туапсе, Սոչի, մինչև Աբխազիա, այսինքն Ծովափնյա շրջանով, Սերծովի Ծովափնյա շրջանով իրենք ուրույն մշակույթը պահպանել են, ես ավելին ասեմ, չեն զուլվում, նույնիսկ հայկական մնացած շրջանակների հետ, այլ տեղերից գաղթած կա հայերի այլ գաղթօջախների հետ, նույնիսկ իրենք չեն զուլվում, չեն տարալուծվում նույնիսկ հայության մեջ։ իրենք պահում են իրենց ուրույն մշակույթը, բնակվում են շատ գյուղեր կան Սոչի, Տուապսեի, Ադլերի շրջակայքում, այդ տարածաշրջանում, որոնք ամբողջ գյուղ, ամբողջ գյուղ համշենահայեր են։ Մենք շատ ունենք նաև Նախիջևանից արտագաղթած հայեր, ունենք Ղրիմից տարհանված հայեր, որոնք ձևավորել են շատ ուժեղ, լավ, գեղեցիկ ավանդույթներով համայնքներ, հա, Չալդրը եւ էլի շատ տենց գյուղեր ունենք, որոնք ամբողջությամբ բնակեցված են հայերով եւ պահպանում են իրենց մշակույթը։ Դպրոցները հիմնականում հայկական են, թեև հիմա որոշակի քաղաքականության արդյունքում այդ դպրոցներում հայկականությունը կարծես թե ճշմարտ տակ է եւ կարծես թե գալիս է փոխարինելու ռուսացման ծրագրի, այսինքն զուլման գործընթաց է գնում, թեև ամեն ինչ անում են որ պահպանեն։ Նաեւ ես հանդիպել եմ Եդեսիայի հայրերով, ովքեր պահում են իրենց մշակույթը եւ ընդհանրապես ոչ միայն մշակույթն են պահպանում հայերը, այլ ինչպես ներկայացրեցի կոնկրետ ժամանակաշրջաններում արտագաղթած եւ ձևավորված համակները նաեւ պահպանում են տվյալ ժամանակաշրջանի մշակույթը, խոսույթը, ավանդույթը տվյալ ժամանակաշրջան, օրինակ 1990-ականների սկզբին տեղափոխված հայերը պահպանում են 1999-ին Հայաստանում գոյություն ունեցող ավանդույթը, խոսույթը, նույնիսկ որոշակի, եթե ժարգոնային ինչ-որ տերմիններ կա, բառակապակցություններ, արտահայտություններ, նույնիսկ դա է պահպանում։ Եվ շատ հեշտ է ճանաչել, թե կոնկրետ երբեն իրենք արտագաղթել կոնկրետ Ռուսաստան, որովհետեւ այդ պահից սկսած իրենք պահպանել են այն ինչ որ այդ պահին իրանց հետ տարել են։ Եվ ասեմ որ պետությունը երկակի քաղաքականություն ունի, բայց եթե հայ համայնքը ունենա կազմակերպիչ եւ որտեղ հաջողեցրել է ունենա լավ կազմակերպիչ, իրենք օգտվել են պետության այն հնարավորություններից, որը թույլ է տալիս պահպանել ինքնությունը։ Եթե համայնքը չունի լավ կազմակերպիչ, Այդ դեպքում արդեն այդ համայնքի վրա ազդում է պետության զուլիչ քաղաքականությունը։ Այսինքն սա էլ շատ սուբյեկտիվ մոտեցում է։ Ասես որ Ռուսաստանի ազգային այդ էթնիկ քաղաքականությունը զուլող է, ես կասեի որ դա սխալ, դա կախված է տվյալ համայնքը։ Ունի համապատասխան ինքնագիտակցություն պահպանելու իր մշակույթը, եթե ունի ինքնագիտակցությունը եւ ունի կազմակերպիչ, ապա նա կարողանում է պահպանել իր ինքնությունը։ Եթե չէ, բնականաբար ցանկացած պետություն ինքը ունի իր ընդհանուր կանոնները, հա, որը որ ենթադրում է, որ պիտի զուլի իր մեջ։ Ասիմիլիացիայից խուսափելը շատ դժվար է բայց նաև հեշտ է որտեղ պետությունը տալիս է հնարավորություններ պահպանելու ինքնությունը կարողանաս օգտվել կպահպանես չէ խնդրեմ միացիր միացիր դարձիր ինչպես բոլորը Պարոն Ներսեսյան հաճախ էին կահազանգեր տարբեր տարիներին ստանում, որ հայկական դպրոցներն աստիճանաբար փակվում են, չեն գործում, չնայած դա համընդհանուր խնդիր է։ Ռուսաստանում հայկական դպրոցները շատ են, քիչ են, ինչպես կգնահատեիք հայկական դպրոցների գործունեությունը։ Նախ եկեք հասկանանք, մենք ինչ ենք հասկանում հայկական դպրոց ասելով, որտեղ հայկական դպրոցները գոյություն են ունեցել այն համայնքներում, որտեղ հայերը եղել են բացարձակ մեծամասնություն։ Բայց շատ համայնքներում այսօր այդ պատկերը չկա նաև, քանակական պատկերը չկա։ Այո, պետության քաղաքականությունը այդքան էլ մեր համար սենց ասած խրախուսիչ չի, այդքան էլ բարենպաստ չի մեր համար, որպեսզի մենք կարողանանք պահենք, բայց շատ տեղեր, որտեղ հնարավոր է եղել պահել, եւ նաեւ համայնք համախմբված է եղել։ Տեսեք ինչից է սկսվում։ Սկսվում է հասարակ, բնականաբար տնօրենները հայ չեն հիմնականում կամ եթե հայ են կա որոշակի քաղաքականություն որոշակի ճնշումներ որոշակի բնականաբար դա կա բայց եթե հայ ծնողները համախմբված են Եթե հայ համայնքը համախմբված է, ինքը պահանջում է, որ այս գյուղում անպայման ասեն հայոց պատմություն, այսինքն հայոց պատմություն առարկան քննական լինի, սա շատ կարևոր է, կամ հայոց լեզու առարկան քննական լինի։ Այդ դեպքում, այդ դեպքում ուզեն չուզեն ծնողները պիտի տան պարապելու, պիտի ուզեն, որ իրենց երեխան գնա։ Ինչ արվում։ Սկզբում քննականից հանվում է այդ առարկան, այնուհետև դառնում է ֆակուլտատիվ, իսկ ֆակուլտատիվ դարձավ առարկան արդեն վերջ մոռացվում է որ ասես հայկական դպրոցներ, լրիվ հայկական, ինչպես Հայաստանում է ծրագրով, այդպես չի։ Ուղղակի հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը եղել է ծրագրի մի մասը։ Հիմա ընդամենը ծրագրից դուրս է գալիս այդ առարկաները։ Ծրագրից դուրս է գալիս, դառնում է ֆակուլտատիվ, շատ տեղերում նույնիսկ ֆակուլտատիվ չի լինում, որտեղ նույն ծնողները չեն ուզում, որ իրենց երեխան ավելնորդ գնա սովորի։ Այսինքն էս է շատ սուբյեկտիվ մոտեցում։ Այն համայնքները, որտեղ ինքնակազմակերպված են, որտեղ գիտակցում են, որ շատ կարևոր է որ պահպանեն, այդ առարկաները մնում են հիմնական ծրագրում, որտեղ թույլ է որտեղ չկա այդքան մեծ կազմակերպվածություն, ազգային գիտակցություն, ֆակուլտատիվ, որտեղ բացակայում անթարապես, այդտեղ նույնիսկ ֆակուլտատիվը չի ձևավորվում։ Բայց տենդենսը ի օգուտ մեզ չի գնում։ Այս դպրոցները ամեն տարի պակասում են, ամեն տարի պակասում են։ Բայց ես ձեզ ասեմ, որ դրա փոխարեն ամեն տարի ավելանում են Կիրակնորյա, շաբաթական դպրոցները, այսինքն շաբաթը 3 օր, 2 օր, Կիրակի օրերը, որոնք փորձում են փոխարինել, որովհետև հայկական համայնքները, որոնք մի ժամանակ լրիվ հայկական էին, հիմա այդքան էլ հայկական չեն։ Այսինքն դեղից եղել է նաև ներքին տեղահանվածներ այլ տեղերում բնակվածներ, գնացել են ավելի մեծ քաղաքներ եւ դիրս փոխարեն հիմա այնտեղ ապրում են այլ ազգիներ։ Եվ այս դեպքում նաև այդ պահանջմունքն է փոխվում դպրոց ունենալու, հայկական դպրոց ունենալու, որովհետև այդտեղ կան նաև ռուսներ, այլ ազգեր։ Սա շատ կարևոր պահ է, որ փոխվում է համայնքի դեմոգրաֆիական կազմն էլ է փոխվում։ Իսկ անձամբ ձեր դիտարկումները ինչ են ցույց տալիս։ Եթե բացառենք այդ շերտավորումը, հայերը հակված են ինքնությունը պահպանելու, լեզուն պահպանելու կամ ինչ որ կապ ունենալու, հատկապես որ վերջին շրջանում արտագաղթած, ասենք, սոցիալական խնդիրներով պայմանավորված արտագաղթի պայմաններում շատերը ցանկանում են արագ ինտեգրվելու համար մի կողմ դնել հայոց լեզուն պատմությունը եւ այլն, ինտեգրվել ռուս հասարակությանը կամ այդ երկրի կյանքին։ Անձ անձամբ ձեր դիտարկումը ի՞նչն է ցույց տալի, գուցե հակառակն է։ Ինչքան համայնքը ավելի փոքր է, ինչքան համայնքը ծրված է, այսինքն մեծ քաղաքներում, որտեղ կարիք չկա եւ նաեւ հնարավորություն չկա համախմբելու ինչ որ միջոցառումներ համայնքային կյանք ընդհանուր ռիսկ էր ինչ որ բանից պաշտպանվելու օրինակ կան համայնքներ որտեղ հայերը համախմբված են որտեղ կան ընդհանուր ռիսկ էր իրենք պիտի համախմբված լինեն որ ավելի պաշտպանված լինեն մեծ քաղաքներում այդ խնդիրը չկա մեծ քաղաքներում այդ զուլումը շատ ավելի հեշտ ու արագ է կատարվում ռուսական մշակույթը ինքը է զուլող է ինքը գրավիչ է եւ նաեւ հետաքրքիր մի օրինակ բերեմ ռուսները կարող են շփվող են իրենք անդադ ներքաշվում են զրույցի մեջ եւ երեխան նույնիսկ եթե չուզես երեխան դամենը Բաքում խաղալով սկսում են ռուսերեն խոսել, որովհետև ռուս երեխեք իր հետ փորձում են շփվել, փորձում են ներքաշել զրույցի մեջ, այսինքն ռուսական հասարակությունը ինքը ինտեգրող է։ Բնականաբար ցանկացած ինտեգրում ենթադրում է նաև զուլու որտեվ որպեսի ինտեգրվես, պիտի վերցնես իր մշակույթը։ Քոնն էլ կարաս իրան փոխանցես, բայց քանի որ քոնը, ասենց ասած, ֆորմա չունի, ձևավորված չի, բնականաբար ուղակի քոնը թողնում ես ու իրանը վերցնում ես։ Սա տարածված է։ Փոքր համայնքներում, փոքր համայնք ասելով փոքր բնակավայրերում, որտեղ ունենք հոց հայություն, այնտեղ շատ ավելի հայերը հայ մնալու խնդիրը ավելի իրանց համար կարևոր եւ ակտուալ են համարում եւ նույնիսկ եթե դպրոց չլինի, իրանք այնքան են իրար հետ շփվում, որ կարիք չկա այլ դպրոցը լինելու, իրենք հայերեն են խոսում, թե տանը, թե դրսում։ Մեծ քաղաքներում հակառակն է տեղի ունենում։ Ծնողները մեծ քաղաքներում բնակվող ցանկացած արտագաղթած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ստիպված է օրը աշխատի մինիմում 10 ժամ։ Այսինքն ֆիզիկապես ինքը բացակայում է տնից եւ երեխայից շփվելու քիչ հնարավորություն ունի։ Եվ երեխայի հիմնական շփումը դրսում, փողոցում, ինչ որ շրջանակներում, դասարանում, մանկապարտեզում։ Այսինքն իրան շփումը հիմնականում ռուսախոս շրջապատի հետ է։ Բնականաբար այդ դեպքում զուլումը շատ ավելի հեշտ է տեղի ունենում։ Եվ մի քանի բարտունը խոսելով հայերեն չեն կարող հայոց լեզուն պահպանել, էլի։ Սա շատ կարևոր պահ է։ Դրա համար մեծ քաղաքներում շատ ավելի հեշտ են զուլվում, քան փոքր բնակավայրերում, եթե հայությունը այդ բնակավայրերում ինչ որ կշիռ ունի։ Պարոն Ներսեսյան, եւ մի փոքր էլ կխնդրեինք Արցախ, Ռուսաստանի հայ համայնք այդ կապի եւ ծրագրերի մասին ներկայացնեիք։ հա։ Պատերազմից հետո ինչ խնդիր եք ձեր արչեվ դրել Հայդատի գրասենյակի ինչ գործունեություն է տանում եւ առաջնահերթ իր խնդիրը ո՞րն է համարում ի նպաստ Արցախի։ Սկսած 1980-ականների վերջերից սկսած Հայաստանի անկախացումից Արցախի օրակարգը Արցախի անկախության ճանաչման օրակարգը, Արցախի ազատագրության օրակարգը դարձավ հայ դատի ամենակարևոր օրակարգերից մեկը։ Ես կասեի կարևորագույն օրակարգը եւ հայդատի գրասենյակները ամբողջ աշխարհում բազմապրոֆիլ աշխատանք են տանում Արցախի ճանաչման, Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացման, Արցախի որպես պետություն հզորացման եւ Արցախ աշխարհ կապի զարգացման ուղղությամբ բոլորը գիտեն մեր հանձնախմբերի, մեր գրասենյակների լոբիստական աշխատանքի արդյունքում եւ նաեւ կոնկրետ համայնքների հետ աշխատանքի եւ նաեւ գիտեք հայդատի դիկունքին կանգնած հայեղափոխական դաշնակցության եւ նրա ուղեկից միությունների համատեղ ջանքերի արդյունքում կատարված աշխատանքի շնորհիվ կարողացել ենք ապահովել Արցախի համար բնականոն շփում, բնականոն շփում այն իզոլյացիայի պայմաններում, ինչ որ մենք գիտենք, որ ունեցել է Արցախը չճանաչված լինելու հանգամանքով մենք վերել ենք սենատորներ ստեղ տարբեր երկրների մեն նախանցած տարի 26 երկրից 100-ից ավել սենատորներ, պատգամավորներ, Արցախի բարեկամների, հա, պրոարցախա, իրենք հենց այնպես չէին եկել։ Բոլորը մի քանի անգամ Արցախից պատվիրակություն ընդունած հանձնախմբեր էին, մի քանի անգամ։ Այսինքն այդ կապը մշտապես փորձել ենք պահել, որպիսի Արցախը իրեն պետություն զգա, որտեղ ինքը իրականում պետություն է, որը ցավոք սրտի դեռևս աշխարհի կողմից չունի իր ճանաչումը։ Ցավոք սրտի այս պատերազմը Արցախի համար ես չի ասի ջարջախիչ, բայց շատ բացասական հետևանքներ ունեցավ։ Սա Հայաստանի խնդիրներ եւ հայազգի խնդիրներ, որտեղ Արցախ իրականում Հայաստանի եւ հայության ողնաշարն է։ Պատերազմի առաջին օրվանից սկսած հայտատի գրասենյակի մասնակցությամբ նախաձեռնությամբ նաև ձևավորվեց միասնական շտաբ, որը ներգրավեց Ռուսաստանի հայերի միությունը, գիտեք Ռուսաստանում ամենահզոր ցանցային կազմակերպությունն է, որը 630-ից ավել մասնաճյուղեր ունի։ Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը, հայ առաքելական եկեղեցու Մոսկվա եւ Նորնախճեվան թիմը եւ բազմաթիվ բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ հասարակական ոչ քաղաքական ձևավորեցին միասնական շտաբ Հայդատի գրասենյակին վստահվեց այդ միասնական շտաբի հումանիտար ծրագրերի համակարգումը եւ հսկայական աշխատանք կատարվեց այդ օրեր։ Նաեւ Հայդատի գրասենյակը դրանից հետո եւ մշտապես փորձել է համագործակցելով նաև տարբեր շրջանակների հետ միշտ բարձրացնել Արցախի հարցը, լսելի դարձնել Արցախի խնդիրները, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների երկու պաշտպանների կողմից բարձրաձայնված խնդիրները լսելի դարձնել, Նաև մենք փորձել ենք եւ հիմա էլ այդ աշխատանքը տանում ենք թեկուզ տեղական մակարդակներում, տեղական քաղաքային ռեգիոնալ մակարդակում սուբյեկտայնության բարձրացմանը, այսինքն որպես սուբյեկտ, որպես ձևավորված ինչ-որ կապեր միջ համայնքային ամեն չնչին նման կապ բարձրացնում է նաև մեր արցախցի գործընկերների համայնքների պատասխանատուների, տեղական համայնքների ղեկավարների եւ ողջևորիչ է եւ նաեւ նոր հնարավորություններ է բացում կապված հումանիտար ծրագրերի հետ, փոխանակման, կրթական եւ այլ ծրագրերի հետ։ Նաեւ կատարում ենք բավականին այլ աշխատանքներ ինֆորմացիոն ոլորտում, որը ավելի շատ երևում այն ժամանակ, երբ որ ավարտում ենք այդ աշխատանքը, հիմնականում պայքարում ենք նաև ադրբեջանա-թուրքական տարբեր ինստիտուտների կողմից պատմության խեղաթյուրումների դեմ նմանատիպ ինֆորմացիոն խնդիրների դեպքում Եվ ամենակարևոր քայլը, որ մշտապես ցույց եք տալիս, որ Արցախը միայնակ չի։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ներսեսյան, մեր հարցազրույցի հրավերը ընդունելու համար եւ ձեր բոլոր նախաձեռնություններում ու ծրագրերում հաջողություն եք մաղթում։ Շնորհակալություն նույնը ցանկանում եմ ձեզ, մշտապես եղեք իրազեկող, բարձրացրեք մեր հայրենակիցների ոգին որտեղ շատ բան է կախված ճիշտ լրատվությունից, ցավոք այսօր լրատվական դաշտը այնքան աղբով լցված, որ նման ճիշտ եւ Կարքի լրատվությունը շատ կարևոր ենք համարում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր զրուցակիցն էր Հոիդա Մոսկվայի Հայդատի գրասենյակի ղեկավար Ներսես Ներսեսյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վաննովիկովը։ Կհանդիպենք։